për ditën e drejtësisë, në të cilën Allahu subhanahu wa taala do vendosi drejtësinë e tij absolute mbi krijesat e tij. Drejtësinë kundrejt të gjithëve dhe do t'i japë mëshirën e tij atyre që e meritojnë. Për këtë arsye ka quajtur dita e llogarisë. dhe dita e gjykimit. Dhe mbas asaj dite Allahu subhanahu wa taala ka për të vendosur njerëzit në një nga dy vendbanimet e përhershme, në të cilët ata do jenë të përhershëm. Vendbanimi i parë është vendbanimi i mosbesimtarëve. Është xhehenemi. të cilin e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për ta. Ai është krijuar për ta përpara se të krijohen. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar atë për t'u treguar njerëzve zemrimin e tij kundrejt atyre që kundërshtojnë urdhrat e tij në këtë jetë. Për të është zjarri i xhehenemit i përjetshëm në të, dhe ky është poshtrimi i madhështor, poshtrimi i rëndë, e ka quajtur Allahu i Madhëruar poshtrim, sepse me të vërtetë ai është një poshtrim i madh për njeriun dhe një ndëshkim të cilin njeriu nuk e ka parë ndonjëherë dhe nuk e ka përjetuar ndonjëherë as nga sasia, as nga cilësia. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka treguar që ata njerëz të cilët kanë humbur në ahiret janë të humburit e vërtetë. Ata që humbin duke shkuar në xhenem janë të humburit e vërtetë që kanë humbur çdo lloj tregtie me Zotin e tyre dhe kanë humbur çdo lloj rasti për të shpëtuar vetet e tyre. Inna al-khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Thotë Allahu i madhëruar, me të vërtetë të humburit janë ata që kanë humbur vetet e tyre dhe familjet e tyre ditën e Kiametit. Dhe me të vërtetë kjo është humbja e qartë. E si mos jetë humbje edhe poshtrim i vërtetë dhe i qartë dhe i rëndë për njeriun kur përshkrimi i dënimit dhe i dhimbjeve dhe i vuajtjeve që do ketë njeriu në të është i pamundur në këtë dynja. Nuk ka mundësi të përshkruaj goja e njeriut torturat dhe mundimin dhe të, dhe dhimbjet e mëdha që do përjetojë njeriu në xhehnem. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tregon që e ka parë vetë xhehnemin dhe ka thënë nuk kam parë ndonjë pamje më të frikshme se ajo. se kjo pamje, pamje e xhehnemit. Nuk kam parë ndonjë pamje më të frikshme. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë që kjo ishte pamje më e frikshme që ai nuk ishte gjynafqar dhe Allahu i madhëruar e kishte falur të gjitha gabimet e tij të vogla dhe ka premtuar që do ta ngrejë në gradën më të lartë në xhenet. Ai u trem prej xhehnemit. Edhe tregon këtë që tregon. E çfarë mund të thotë ai person i cili bën gjynafe të mëdhaja dhe të vogla dhe mund ta kapi vdekja në këtë gjendje dhe mund të bëhet prej banorëve të xhehnemit. Allahu na ruajt nga zjarri i xhehnemit. Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar xhenetin dhe xhehnemin përpara se të krijojë krijesat. Edhe sot xheneti dhe xhehnemi janë të krijuar. Edhe për këtë ka shumë argumente. Ka thënë Imam Tahawi, Xheneti dhe Xhehnemi janë të krijuar dhe ata nuk zhduken kurrë. Allahu i Madhëruar e ka krijuar Xhenetin dhe Xhehnemin përpara se të krijojë krijesat dhe ka krijuar për çdo njërin prej tyre banorët e tyre. Dhe kë dëshiron e fut në xhenet me mirësinë e tij, edhe kë dëshiron e fut në xhehnem me drejtësinë e tij. Ka rënë dakord të gjithë dijetarët e ehli sunnetit dhe xhematit se xheneti dhe xhehnemi janë të krijuara momentalisht. Dhe ky ka qenë mendimi i tyre derisa dolën grupet e humbura që e mohuan këtë lloj gjëje. Dhe argumentet për këtë janë të shumta, prej tyre kemi fjalën e Allahut subhanahu wa taala që thotë për xhenetin u'iddat lil muttaqin, është përgatitur për besimtarët, për të devotshmit. Domethënë e ka përgatitur Allahu prej kohësh. Gjithashtu ka thënë për zjarrin u'iddat lil kafirin, është përgatitur për mosbesimtarët. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Thotë, dhe ai e ka parë atë edhe një herë tjetër, domethënë Xhibril alejhi selam, në Sidrat el Munteha, atje ndodhet Xheneti Ma'wa. Ka treguar Allahu i Madhëruar që Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka parë Sidrat el Munteha dhe ka parë Xhibrilin tek Sidrat el Munteha. Edhe thotë Allahu i Madhëruar, atje ndodhet Xheneti Ma'wa. Dhe këtë e ka thënë kur Profeti sallallahu alejhi ve sellem u ngjit në Mi'raj. Dhe kjo tregon që Xheneti sot ekziston. Dhe kur shikoi thotë guralecët e xhenetit ishin perla dhe dheu i xhenetit ishte prej misku. Dhe kjo tregon që xheneti është i krijuar gjithashtu edhe xhehenemi. Dhe në të njëjtin hadith tregohet që profeti sallallahu alaihi wasallam kur u ngjit në qiellin e parë pa xhehenemin. Gjithashtu është hadithi i Bara ibn Azib në të cilin tregohet vdekja e besimtarit dhe mosbesimtarit. Ndër to tregohet tregohet që kur vdes besimtari dhe shkon në varrin e tij mbasi kryen atë udhëtim për në qiellin e shtatë dhe kthehet përsëri, atëherë i thuhet shtrojini atij prej shtrojeve të xhenetit dhe i hapet një portë nga xheneti. Ndërsa për mosbesimtarin i thuhet hapini atij një portë dhe sillini nga xhehenemi dhe i vjen era e xhehenemit, i nxehti i xhehenemit dhe të këqijat e xhehenemit në varrin e tij. Dhe kjo tregon që ato janë të krijuar momentalisht. Gjithashtu transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka falur njëherë me sahabët namazin e kusufit. Kusuf quhet eklipsi i diellit. Kur u bë eklipsi i diellit, u bë një eklips shumë i gjatë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka falur një namaz të gjatë siç e transmeton Imam Buhariu, edhe të tjerë nuk ka falur ndonjëherë ndonjë namaz më të gjatë se këtë namaz. E ka zgjatur shumë qëndrimin në këmbë, edhe rukun dhe sexhden. Pastaj mbasi mbaroi, u ngrit në hutbë dhe tha, thotë, nuk ka ndonjë gjë që unë s'e kisha parë, thotë, Vetëm se unë e pashë sot në këto momente, aq sa pashë edhe xhenetin dhe xhehenemin, u thot besimtarëve. Edhe në momentin kur ju më pat që unë thot eca përpara dhe shtriva dorën, thot aty pashë xhenetin, thot dhe pashë thot një prej, domethënë pashë rrush bistak rrushi prej xhenetit. Edhe shtriva dorën për ta marrë, thot, dhe sikur ta kisha marrë do kishit ngrënë prej tij thot derisa të shkatërrohej dynjaja. Edhe kur më patë që u ktheva mbrapsht, pash xhehenemin. Pash xhehenemin se si hante veten e vet, edhe prandaj u tërhoqa mbrapsht thotë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo tregon që xheneti dhe xhehenemi janë të krijuar dhe ata sot ekzistojnë. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam u thot shokëve të tij në hadithin që transmeton Imam Muslimi. Pasha atë në dorë të të cilit është shpirti im. Sikur ta shikonit ju atë që shikoj unë, do qeshnit pak dhe do qanit shumë. I thanë, çfarë ke parë o i dërguari i Allahut? Tha, pash xhenetin dhe xhehenemin. Thotë sikur ta ta shikonit atë që kam shikuar unë, do qeshnit pak dhe do qanit shumë. Edhe në një transmetim thuhet që sahabët ulën kokat dhe filluan duke qarë, aq sa dëgjoheshin thotë zërat e tyre të qarat, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. I thonë, Çfarë pe o i dërguari i Allahut? Tha, Pashë xhenetin e xhehenemin. Dhe e drejtë dhe e meritueshme është për një person i cili shikon xhenetin e xhehenemin që të qajë. Të qajë për xhehenemin kur shikon tmerrin e madh që e pret njeriun që kundërshton urdhrat e Allahut, dhe të qajë për xhenetin nga malli për të hyrë në të kur shikojë mirësitë e mëdha që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët e Gjithashtu tregohet një hadith se Allahu subhanahu wa taala mbasi krijoi xhenetin dhe xhehenemin, i thot Xhibrilit alayhi salam. Eja dhe shikoji ato. Edhe shkon Xhibrili alayhi salam dhe shikon xhenetin. Mbasi e shikon dhe çfarë bukurish ka në të, i thot Allahu subhanahu wa taala, pasha krenarin tënde, çdo kush që do të dëgjojë për këtë, do synojë që të hyjë në të. Edhe pastaj Allahu i madhëruar e rrethon xhenetin me vështirësi, me gjëra të urryera për njeriun. Edhe i thot Xhibrilit shikoje. Edhe e shikon Xhibril alayhis salam thot kam frikë thot se s'do hyjë njeri në të. Nga vështirësitë që ka me të cilat është rrethuar xheneti. Pastaj i thot Allahu i madhëruar shiko xhehenemin dhe shikon xhehenemin dhe thot pasha krenarin tënde. Çdo kush që do të dëgjojë për të ka për t'u larguar prej tij, ndërsa pastaj Allahu i madhëruar e rrethon xhehenemin me kënaqësitë e dynjas. Me epshe. me gjëra të bukura dhe e zbukuron atë dhe e rrethon mbasi e bën këtë gjë dhe shikon Xhibrili thotë pasha krenarin tënde kam frikë se të gjithë do hyjnë në të. Dhe këto hadithe tregojnë që xheneti dhe xhehenemi janë të krijuara që herët. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an O ju që keni besuar, ruajini vetet tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Alejha melaiketun gilazun shidad. Në to ka melaike që janë të mëdhenj dhe të ashpër. Të mëdhenj dhe të ashpër, sepse armiqtë e Allahut këtë meritojnë. La ya'sun Allah ma amarahum, nuk e kundërshtojnë Allahun në atë që ka urdhëruar, wa yaf'aluna ma yu'marun, edhe e kryejnë atë që u urdhërohet. Kështu tregon Allahu i madhëruar që rojtarët e xhehenemit dhe melaiket që i ndëshkojnë njerëzit në xhehenem janë të mëdhenj. Janë të ashpër, janë të egër kundrejt armiqve të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar sa uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Lawahatu lil bashar alayha 19. Tregon Allahu i Madhëruar për xhehenemin dhe e quan atë saqar, është një një nga emrat e xhehenemit. Thotë do t'i fus ata në Sakar, edhe ku e di ti ç'është Sakar? Sakarri është ai i cili nuk le gjë pa e, pa e djegur, pa e bërë pluhur prej njeriut. Edhe në të thotë Allahu i Madhëruar janë gjithsej vetëm 19. Vetëm 19 melaike. Tregohet që mushrikët këtu mashtrohen prej këtij numri. Dhe Allahu i Madhëruar ka bërë këtë numër fitne për ta, për mosbesimtarët. Edhe u thonë njëri tjetrit, këta janë të pakët. I thotë njëri dikujt të tjerëve, mua më mjaftojnë 18 ose mua më mjafton vetëm kaq numër, edhe të tjerët merrini ju, merruni vesh ju me ta. Dhe Allahu i Madhëruar tregon që Allahu subhanahu wa taala këtë numër e ka bërë si fitne, sprovë për ta. Sepse njerëzit nuk arrijnë të kuptojnë dot që melaiket, një melek prej tyre, vetëm një melek është i gatshëm ta shkatërrojë gjithë dynjanë ç'ka brenda saj. Dhe nuk është gjë e pamundur për ta, sepse Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar ata të fuqishëm. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në xhehenem ka vendosur vetëm 19 melaike të cilat e ruajnë atë. Edhe kryetari i tyre është Malik. Është ai për cilin ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Le të na vdesi Zoti jonë! u thotë Maliku, ju do qëndroni në të, kanë treguar dijetarët që Maliku u përgjigjet atyre mbas një mijë vjetësh, mbasi ata e thrasin një mijë vjet rresht. Mbas një mijë vjetësh u përgjigjet dhe u thotë ju do qëndroni në të, nuk keni për dalë më prej tij. Sepse Allahu i Madhëruar ju dha mundësi njerëzve që ata të kthehen, ju dha mundësi atyre që të pendohen. E ue lem nuammirkum ma jetedhekkeru fi men tedhekker ue xhaekumun nedhir. U thotë Allahu i Madhëruar, a nuk ju kemi lënë neve në dynja, aq sa të ketë mundësi të përkujtohet ai që ka dëshirë të përkujtohet dhe ju erdi juve paralajmëruesi. Këtë ajet e ka përmendur Imam Buhariu në librin e tij dhe ka thënë temë dhe ka përmendur këtë ajet. Pastaj ka përmendur hadithin që profeti sallallahu alejhi ue sellem thotë: Atij personi që Allahu i Madhëruar i ka dhënë jetë 60 vjet. I është justifikuar Allahu përpara tij, dhe ky nuk ka justifikim më tek Allahu subhanahu wa taala. E ka lënë të jetojë kaq kohë që ai të përkujtohet dhe nuk është përkujtuar dhe ka ardhur paralajmëruesi. Ka thënë dietarët paralajmëruesi është profeti sallallahu alaihi wasallam, paralajmëruesi është Kur'ani, edhe kanë thënë disa dietarë paralajmëruesi janë thinjat. Kujt i vijnë thinjat, atij ka ardhur paralajmërimi, prandaj le të përgatitet për takimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe dietarët gjithashtu përveç kësaj kanë diskutuar dhe kanë folur edhe për vendndodhjen e tij. Dhe dietarët në këtë gjë kanë disa mendime dhe mendimi më i saktë i dietarëve është që xhehenemi ndodhet sot në tokën e shtatë. Sepse toka është rrumbullakët si top. Edhe për këtë kanë rënë dakord gjithë umeti islam. Këtë nuk e vërtetuan sot mosbesimtarët siç pretendojnë, por këtë e kanë ditur muslimanët prej shumë e shumë shekujsh. Edhe këtë kanë treguar dietarët që prej më shumë se 1000 vjetësh dhe kanë treguar që gjithë muslimanët kanë rënë dakord që toka është rrumbullakët dhe në mezin e saj ajo është ajo që quhet toka e shtatë dhe në mezin e saj ndodhet zjarri i xhehenemit të cilin e ka quajtur Allahu i madhëruar në surën Mutaffifin Sixhin Sixhin në gjuhën arabe vjen nga fjala sixhn dhe sixhn do thotë burg Është quajtur Sixhin sepse në të do burgosen mosbesimtarët dhe ata që meritojnë dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Inna kitaba al-fujjari la fi Sixhin. Libri i njerëzve të këqinj do jetë në Sixhin. Ka thënë Ibn Kathiri në tokën e 7. Kjo gjë është transmetuar edhe nga shumë prej tabiinëve. Dhe ky është mendimi më i saktë i dijetarëve. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilu salihat." Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Thotë Allahu i madhëruar ne më pas e çuam atë në fundin e fundit, përveç atyre që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira. Fundi i fundit është pika më e poshtme e universit. Më poshtë, më poshtë se ai nuk ka më në të gjithë universin. Dhe kjo pikë është toka e shtatë, është qendra e tokës dhe qendra e universit, aty ndodhet xhehenemi, prandaj kjo është pika më e poshtme dhe aty e meritojnë qafirët të futen, sepse ky është vendi më i poshtër, prandaj dhe Allahu i Madhëruar i poshtron duke i futur ata në të. Për këtë arsye, mendimi më i saktë i dijetarëve është që xhehenemi ndodhet në tokën e shtatë, kurse xheneti ndodhet sipër shtatë qiejve. Dhe kjo kuptohet nga hadithi i Isra's dhe Mi'rajit që e treguam që mbasi profeti sallallahu alajhi wasallam kalon qiellin e shtatë, shkon shikon Sidratul Muntaha, edhe aty shikon xhenetin Ma'wa, mbasi kalon shtatë qiejt, kjo tregon që xheneti ndodhet mbi shtatë qiejt. Thotë atë ditë kur të ndërrohet toka me një tokë tjetër, dhe të ndërrohen qiejt, edhe të shfaqen përpara Allahut të gjithë krijesat, përpara sunduesit të vetëm, wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar, wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranin fi al-asfad. Atë ditë do të shikosh kriminelët të lidhur me zinxhir, sarabiluhum min qatiran, rrobat e tyre janë prej katrani. Wa taghsha wujuhahum an-nar, dhe fytyrat e tyre i mbulon zjarri. Allahu i Madhëruar ka treguar në këto ajete që Allahu i Madhëruar do t'i shndërrojë tokat edhe qiejt në atë formë siç do. Dhe Allahu i Madhëruar që ka plot fuqi të shndërrojë çdo gjë e ta zmado, ta zmadhojë, ta zvogëlojë siç dëshiron ai. Vetëm i thotë bëhu dhe ajo bëhet. Dhe Ajo që është treguar në argumente të sakta është që xhehenemi është i madh dhe shumë i gjerë. Kur të hyjnë mosbesimtarët në të kanë për ta gjetur atë shumë të gjerë, shumë madhështor, shumë të thellë. Edhe argumentet që tregojnë këtë gjë janë të shumta, prej tyre kemi 1. Allahu i Madhëruar ka treguar që banorët e Xhehenemit që do hyjnë në të janë të shumtë, numri i tyre është i paarritshëm të konceptohet, aq sa nga çdo 1999 janë për Xhehenem, që në kohën e Ademit alayhis salam derisa dojë Allahu i Madhëruar të bëjë kiametin, gjithë ata breza sa njerëz bëjnë vallë ata. nga çdo një mijë nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë do jenë për xhehenem. Domethënë numri i tyre është shumë i madh. Edhe të gjithë ata i nxë xhehenemi, por jo vetëm kaq. Çdo njeri prej tyre do ketë një madhësi kur të hyjë në xhehenem të veçantë, një madhësi të veçantë kur në xhehenem. Prandaj ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. që banorët e xhehenemit dhëmballën vetëm një dhëmballë të tyre do ta kenë sa madhështia e malit të Uhudit, sa madhësia e malit të Uhudit. Dhe largësia mes dy shpatullave të tyre është 3 ditë rrugë. Kjo është një person. Po 999 nga 1999 Hel min mezid, a ka më? Allahu i Madhëruar do t'i thotë, a u mbushe? Edhe xhehenemi do thotë, a ka më? A ka më? Derisa kur të dojë Allahu subhanahu wa taala që ta mbushi dhe të plotësohet me aq sa janë futur në të, vendos mbi të këmbën e tij mbi xhehenem. Edhe atëherë mblidhet xhehenemi pas njëri tjetër, pas vetes vetë dhe thotë më mjafton kaq, më mjafton kaq. Thot qat Qat, më mjafton kaq, më mjafton kaq. Allahu na ruajt nga zjarri i xhenemit. Hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Kjo tregon që xhenemi është shumë i madh. Përderisa nxika shumicën dërrmuese të njerëzve me gjithë madhështinë e tyre. Gjithashtu argument tjetër që tregon madhështinë e xhenemit është Hadithi që ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që guri mund të bjerë në xhehenem për 70 vjet dhe nuk bie në fundin e tij vetëm se mbasi të kalojnë 70 vjet. Tregohet një që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte ulur me shokët e tij. Edhe dëgjojnë një zhurmë madhe, një goditje. Edhe u thot profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij, a e dini ç'është kjo zhurmë? Thon Allahu dhe i dërguari i tij e din. Thon i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ky është një gur i cili ka rënë që para shtatëdhjetë vjetësh nga maja e xhehenemit edhe tashti mbriti në fund të xhehenemit. Para shtatëdhjetë vjetësh. Vetëm duke rënë. Gjithashtu argument që tregon madhështinë e xhehenemit është edhe hadithi që ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam se ditën e gjykimit do sillet xhehenemi. Wa ji'a yawma idhin bi jahannam do ta sillin atë ditë xhehenemin. Atë nuk e drejtojnë nëntëmbëdhjetë melajke. Nëntëmbëdhjetë melajke janë vetëm ata që janë brenda tij dhe drejtojnë njerëzit që do dënohen aty. Ndërsa xhehenemi ka 70000 frerë. Mendoni pak sikur të kishte qenë qen dhe jo xhehenem. Ta mbajnë 70000 frerë e kuptoni çfarë fuqie të madhe ka. Edhe çdo fre e mbajnë 70000 melek. Domthon kjo tregon madhështinë edhe fuqinë që ka xhenemi, megjithatë xhenemi shfryn, ata e mbajnë, e mbajnë me forcë se mos u ik. Dhe ai shfryn. Idha ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Thotë Allahu i Madhëruar për xhenemin, kur ta shikojnë mosbesimtarët atë nga larg, do të dëgjojnë prej ti fishkëllima, fishkëllima të xhenemit, fërshëllimin e zjarrit tek shfryn, Wa idha ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Edhe kur të hidhen në të të lidhur në vend të ngushtë, domethënë edhe pse xhenemi është shumë i gjerë, çdo njeri prej mosbesimtarëve do ketë në të një vend të ngushtë, shumë të ngushtë në të. Të lidhur me zinxhir, atëherë do luten për vetet e tyre që të shkatërrohen një orë më parë. Gjithashtu, argument që tregon për madhështinë e xhehnemit është që Allahu subhanahu wa taala do fusi ditën e gjykimit në xhehnem diellin edhe hënën bashkë, po t'i fusi ato në xhehnem. Jo për t'i dënuar, por ky është Urdhri i Allahut që ka vendosur Allahu i Madhuar për çdo gjë që është adhuruar përveç Tij, do futen në xhenem. Edhe gurët, edhe drurët, çdo gjë që është adhuruar do futen në xhenem, edhe pse dielli dhe hëna nuk kanë bërë asnjë gjynah dhe as nuk quhet dënim për ta hyrja në xhenem. Por kjo tregon madhështinë që ka xhenemi, lus Allahun e madhëruar, të na ruajë nga zjarri i xhenemit, lus Allahun subhanahu wa taala të na ruajë nga çdo vepër që e çon njeriun në xhehnem, lus Allahun e madhëruar të na ruajë nga zemërimi i tij e të na e mbyllë këtë jetë me punë të mira, thirrni ikametin.